29 ya mwezi wa mwaka 1446 hijiria siku hii ya leo inafahamika mbele ya maulama alfuqaha kama yaumu shak na hii ndiyo siku ya shaka siku ambayo watu wanataraddad ima wataingia baada yake ndani ya Ramadhan au watakamilisha hesabu ya siku 30 za Shaaban kwa sababu maghribi ya leo ndiyo siku ya kuutizama mwezi muandamo kwa ajili ya kuingia Ramadhan na maghribi ya siku hii inakuwa ni usiku wa tarehe 30 ndiyo usiku kutazama mwezi ayuha nasu ibadallah namaanisha kwamba tayari ramadhani iko mlangoni ramadhani imeshapiga hodi katika miji yetu iko karibu sana ramadhani na sisi sasa maneno ambayo tutayazungumza leo yatakuwa yakinasibiana sana na huu mwezi mtukufu wa ramadhani ambao punde tu tutakuwa nao insha Allahu taala mazungumzo yetu yatazungumzia at-tahni'atu bidukhuli ramadana walistiidadu liistiqbalihi ni pongezi za kuingia mwezi wa Ramadhan pamoja na kujiandaa kwa ajili ya kuupokea Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika utaratibu wake alikuwa akiwapongeza waislamu kwa wakati ule walikuwa ni masahaba zake pale unapoingia mwezi wa Ramadhani kwa kuwa ni jambo kubwa sana kwa Waislamu ni fursa isiyo na mfano ni mwezi wa khairati wal barakat kwa yale maslahi yaliyomo katika Ramadhani ambayo wanayapata waislamu mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa akitoa pongezi akitoa hongera akionyesha furaha zake kwa kuingia mwezi mtukufu wa Ramadhani Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu anatusimulia kama riwaya hii ilivyotajwa na alimamu imam an-Nasa'i rahimahullah katika sunani yake na wengine katika wanawazuoni wa hadithi ni hadithun thabitun sahih anasema Abu Huraira kana an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa yubashiru ashabahu bidukhuli ramadan alikuwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akiwabashiria masahaba zake akiwapa habari njema kwa kuingia ramadhan wayaqul na anasema laqad jaakum shahru ramadan kwa hakika umekujilieni nyinyi mwezi wa ramadhan shahrun mubarakun mwezi uliobarikiwa anasema hivyo mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kisha anasema akiongeza tuftahu fihi abwabu samaa ay abwabu aljanna inafunguliwa ndani ya huo mwezi wa ramadhani milango ya mbingu maana yake milango ya pepo inawekwa wazi ni fursa hiyo kwa wacha Mungu na kwa waislamu wenye raghba ya pepo wajielekeze kwa Allah kwa amali mbalimbali za khair kwa ibadati na taat kwa sababu milango ya janna imefunguliwa katika mwezi wa Ramadhan bali anasema alayhi salatu wassalam watughlaqu fihi abwabul jahim na inafungwa ndani ya huo mwezi wa Ramadhani milango ya jahannam milango ya moto inafungwa Allah anakusudia kuwasamehe waja wake na kuwaasha huru na moto wa jahannam ndani ya mwezi wa ramadhan bali akasema alayhi salatu wassalam watughallu fihi ashayatin na wanapigwa cheni wanafungwa minyororo katika huo mwezi wa ramadhani mashaitan ule ushawishi wao mbaya kwa viumbe ili waache taa au waingie katika maasiya na uasi ushawishi huu hawa viongozi wa ushawishi hawa shayatin wanafungwa bali akasema mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika hizo bisharat fihi lailatun kuna katika hiyo ramadhani usiku ambao khairu min alf shahrin ni bora usiku huo kuliko miezi elfu kuwafikiwa na Allah kufanya ibada ndani ya usiku huo ni bora kuliko kufanya ibada miezi elfu lailatul qadr na huo ndio ule usiku wenye kuitwa usiku wenye cheo man hurima khairaha faqad hurim kwa hakika atakayenyimwa khairi za usiku huo huyo kanyimwa kama kuna mtu atakosa kufaidika na lailatul qadr ah basi huyo amekosa sana huyo ni mtu mughafal anatakiwa asikitikiwe amekula khasara ndugu zangu al-Imam al hafiz Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah ta'ala alipoitaja hadithi hii kwenye kitabu chake Lataiful Ma'arif ukurasa wa 157 akasema qala ba'd al-ulama hadha al-hadith aslun fi tahni'ati an الناس ba'dihim ba'dha hadithi hii anaashiria hadithi hii ya Abi Huraira tuliyoisoma hadithi hii ndiyo msingi wa kupongezana watu baadhi yao kwa baadhi nyingine watu kupongezana kufurahi kupeana hongera kwa sababu ya wao kudirikiwa na mwezi mtukufu wa Ramadhan asema al-Imam hadithi hii ndiyo asli ya hizo pongezi ambazo wanapeana waislamu kwa kuingia ramadhan kisha anasema rahimahullah kaifa la yubashiru almu'minu bifathi abwabil jinan ni vipi basi vipi asitoe bishara mu'min kwa kufunguliwa milango ya pepo kaifa la yubashiru almudhnibu bighalqi abwabin niran na ni vipi basi asitoe bishara mtu mwenye madhambi kwa kufungwa milango ya moto hata waovu wanabashiriana kwa kuwa huu ni mwezi wa toba hata ila milango ya moto imefungwa asema rahimahullah ni vipi basi asitoe bishara njema hata yule mwenye madhambi kwa kule kufungwa milango ya moto kaifa la yubashiru alaqilu biwaqtin tughallu fihi ash-shayatin anasema rahimahullah vipi basi asitoe bishara mtu mwenye akili kwa wakati ambao wanafungwa minyororo katika wakati huo mashaitan na shayatini wanajulikana ashayatinu aadau alinsan mashaitani ni maadui wa mwanadamu kila uchao wanafanya juhudi ya kuwatoa katika taa na kuwapeleka katika maasi na maangamivu adui huyu mwovu kabisa anazuiliwa kimkakati na Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ya mwezi wa Ramadhani ndio al-Imamu Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala al-Hanbali anasema kaifa la yubashiru al-aqilu biwaqtin tughallu fihi ash-shayatin ila akhir kalamihi rahimahullahu ta'ala ndugu zangu waislamu ukiachilia mbali swala hili la kufurahia kuingia ramadhan na sisi yatakiwa tuwe hivyo kama walivyokuwa salafu saleh tufurahi kwa kuja mwezi wa ramadhani tupongezane baina yetu hii ni tofauti na baadhi ya watu wenye kujinasibu na uislamu baadhi yao hukasirika kwa kuingia ramadhani mpaka wakazungumza eh mwezi ushakuja sasa huu mwezi wa mitihani huu jua lenyewe kali hili kazi zenyewe zimekuwa adimu sijui itakuwaje sijui pana watu huzungumza ramadhani kama vile mkosi umewajia mwezi wa njaa mwezi wa kiu sasa umeingia anadhitika mtu muislamu wako waislamu hawa waliofikia kiwango hichi cha kuichukia ramadhani ndugu zangu salafu saleh walikuwa wanapongezana na sio kuchukia ramadhani wakifurahia suala kuingia ramadhani ukiacha hayo kuna suala kujiandaa na mwezi mtukufu wa ramadhani alistidadu liqudumi ramadhan kujiandaa kwa ajili ya kuingia mwezi mtukufu wa ramadhan wanasema ulama qala ba'dhu salaf fi istiqbalihim li shahr ramadhan imenukuliwa wakizungumza baadhi ya salaf wema waliotangulia min ulama tabi'in wa atba'i tabi'in wamenukuliwa wote hao rahmatullahi ta'ala alaihim wakizungumzia maandalizi yao baada ya kuingia mwezi mtukufu wa Ramadhani sina wakati wa kutaja nukuu nyingi kwa mfano tunukuu kauli moja ya al-Imam al-Alim Amr ibn Qais rahmatullahi ta'ala alayhim min atba'i tabi'in al-Kufi rahimahullahu ta'ala inanukuliwa kutoka kwake annahu rahimahullahu ta'ala kana idha dakhala sha'ban al-Imam Amr ibn Qais rahmatullahi ta'ala alayhi ilikuwa inapoingia Shaaban achilia mbali Ramadhan ikiandama Shaabani tu mwezi huu tulionao sasa unapoanza mwanzo tu aghlaqa tijaratahu hadha al-imam rahimahullah ta'ala alikuwa akifunga biashara yake watafaragha liqira'ati al-Qur'an na anajitenga anakaa faragha kwa ajili ya kusoma Qur'an baada ya kuandama Shaaban wakana yaqul na alikuwa anasema rahimahullah tuba liman aslaha nafsahu qabla ramadan kufaulu kufanikiwa kuna muandama yule ambaye ameitengeneza nafsi yake kabla ya ramadhan yaqul al-imam amr ibn qais rahmatullahi ta'ala alayhim tuba liman aslaha nafsahu qabla ramadan kufaulu hongera na chereko zimkute yule ambaye anaitengeneza nafsi yake kabla ya kuingia Ramadhani hii ilikuwa ni sehemu tu ya maandalizi waliokuwa nayo as-salafu salih kwa ajili ya Ramadhani wanaanza kujipanga tokea Shaaban wakifanya ibada mbalimbali ikiwemo kukithirisha usomaji wa Qur'an kwa lengo la kujiandaa na Ramadhani قال الامام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى kwenye kitabu chake kile kile lataiful maarif lakini sasa ni kurasa ya 138 anasema rahimahullahu ta'ala walamma kana sha'banu kalmuqaddima liramadana na pale ambapo ilipokuwa sha'ban mwezi huu tuliokuwa nao ni kama vile utangulizi kwa ajili ya ramadhani shuri'a fihi ma yushra'u fi ramadhana basi pakafanywa kuwa ni sheria ndani ya mwezi huu wa Shaabani yale ambayo yamefanywa ni sheria ndani ya Ramadhan kisha akataja minasiyami katika funga inafaa kufunga Shaaban kama vile ambavyo inavyofaa kufunga Ramadhan tofauti ni kwamba saumu ya Shaaban ni ya sunna na saumu saumu ya Shaaban ni ya sunna na saumu ya Ramadhani ni ya faradhi minasiyam ikiwemo funga ikaruhusiwa katika Shaaban kadhalika wa qiraati alquran na usomaji wa Qur'ani kwa wingi limesuniwa hilo na salafu salih walikuwa kithirisha usomaji wa Qur'ani katika mwezi wa Shaabani na riwaya za jambo hili zimekuja kwa wingi sana kisha anasema siri ya hili liyahsula at kwa ajili yapatikane maandalizi liyahsula taahubu kwa ajili yapatikane maandalizi litalaqi ramadhan kwa ajili ya kupokea mwezi wa ramadhani kisha nasema watartabu an-nufusu bidhalik ala ta'ati ar na zinakuwa zinaelekea nafsi watartadhu ay tanqadu watartadhu nufus na zinakuwa zinaelekea nafsi bidhalika katika hilo ala ta'ati ar juu ya kumtii arrahmani subhanahu wa ta'ala ayuha nasu ibadallah haya maandalizi ya mwezi wa ramadhan kama tulivyoona baadhi ya nukulat ilikuwa ndiyo utaratibu wa wema wetu waliotangulia na sisi tunajinasib katika da'wa yetu katika dini yetu kwamba tunafuata wema wetu waliotangulia basi tuwafuate kwenye kila kitu ikiwemo mambo haya ya kiibada walikuwa wakijiandaa kwa ajili ya mwezi mtukufu wa Ramadhan wakiandaa nafsi zao wakiandaa roho zao wakiandaa viwiliwili vyao wakiziandaa fikra zao bali wakijizoesha hata baadhi ya ibada kabla ya kuingia Ramadhan kama kufunga kusoma Qur'an kusimama usiku na mfano wa ibada hizi yote haya ni kwa ajili ya kujinoa na kujisuka kisawa sawa kwa ajili ya kujipinda inapoingia katika mwezi wa Ramadhan qala ahlul ilmi i'lam ayuha almuslim wanasema wanawachuoni fahamu wewe muislamu anna listidada istidada liistiqbali shahr ramadan yakunu bil umuri taliya kwamba kujiandaa kwa ajili ya ramadhan fahamu ndugu yangu muislamu maandalizi ya kujiandaa mtu muislamu kwa ajili ya Ramadhani yanapatikana katika mambo yafuatayo tutataja machache ambayo ulama wanayataja wakitufundisha wakituzindua wakitunasihi kwamba tujiandae na mambo kama haya kabla ya kuingia mwezi mtukufu wa Ramadhani wanasema bilinabati waliqbali ala Allah wat tawbati sadiqah ni kwa kurejea na kuelekea kwa Allah na kutubia tauba zenye ukweli wakati huu ni wakati wa kumwelekea Allah si wakati wa kughafilika kukaa katika vijiwe vya uovu katika maskani za shari katika kumbi za maasiya huu si wakati wake usiharakie kwenye wakati huu kuyafanya maasiya kwa wingi kwa sababu ramadhani inakuja usifanye hivyo harakia katika wakati huu kukithirisha mema kwa wingi ili Allah akuwafikie kuidiriki Ramadhan ukiwa ni mzima wa afya mwenye uwezo wa kufunga na mazingira yaliyokuzunguka yanakusaidia kufunga muombe Allah fanya tauba kwa Allah subhanahu wa ta'ala akuwafikie hili idhan kujiandaa na Ramadhan kunakuwa ni kwa bil inabati wal ala Allah wa taubati sadiqa lakini pia wanasema bidua bibulughihi ni kwa kukithirisha dua katika faragha zetu mbalimbali katika maombi yetu mbalimbali tumuombe Allah kwa wingi atufikishe katika mwezi wa Ramadhani wa talab al-i'anati ala siyamihi wa qiyamihi na kukithirisha kumuomba Allah msaada wake atusaidie sisi waja wake juu ya kuifunga Ramadhani na kusimama visimamo vya Ramadhani katarawih wa qiyamul layl kama sala ya tarawih kisimamo cha usiku salatul witri na swala zingine zote Allah tuwafikie kufunga na kusimama katika Ramadhani omba dua hiyo bali wanasema bil mubadarati biqada'i ma fata min siyam na haya tuliyazungumza katika jumaa zilizopita bali walikuwa wakijiandaa salafu salih kwa sababu ya Ramadhani kwa kuharakisha kulipa zile saumu ambazo zimewapita katika Ramadhani iliyopita walikuwa wakiharakisha kuzilipa saumu zao haraka haraka katika mwezi wa Shaaban na haya yalikuwa ni maandalizi wakijiandaa na Ramadhani bali wanasema ulama bitaallumi ma tayassara min ahkamihi katika maandalizi ya Ramadhani tunajiandaa na Ramadhani kwa kusoma kujifunza kile ambacho kinawezekana kile ambacho kitawepesika katika hukumu mbalimbali za Ramadhan na hili jambo waislamu wengi wako mbali kujifunza ahkamu za Ramadhan wa siyam wakafunga kwa elmu kama wapo ni wachache sana wengi hawana shughuli hizo hawakai wakasoma wala hawasikilizi na fursa wako nayo sasa fahamu maandalizi ya kujiandaa na Ramadhan ni pamoja na kujifunza hukumu mbalimbali za Ramadhani na funga bali unasema ulama bilidadi liamali al-birr pia ni kwa kujiandaa kwa kuyawekeza kuyaandaa matendo mbalimbali ya wema bilidadi liamali al-birr ni kwa kujiandaa kwa matendo ya wema fihi ndani ya hiyo Ramadhan jipange kabisa andaa a'mal aliftar kufuturisha at-tasadduq kutoa sadaqat qira'atul Qur'an kusoma Qur'an kadhalika kukithirisha sunan swala za sunna kwa wingi jiandae na mambo haya kabla ya kuingia Ramadhani anatoa mfano shekhe hapa kal umra wal i'tikaf kama mtu kufanya umra anajipanga kwa ajili ya umra anajipanga kwa ajili ya i'tikaf anaandaa bajeti yake pana watu wanakwenda umra katika Ramadhan nurun ala nur yanahitaji kujipanga hayo ni khair alumratu fi ramadan ta'dilu hajja umra katika ramadan inawiana na haji ule ule ujira wake ukajiandaa kwa jambo kama hili ukajiandaa kwa al kubakia msikitini kwa muda mrefu ukajifunga katika nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala kwa ibada bali katika maandalizi ya Ramadhan maulama wanasema bibadhli al na katika baadhi ya maelezo na hando sahihi zaidi binabdh binabdh albattalin wa musahabati ahli alhimma na hili ni jambo la muhimu sana miongoni mwa maandalizi ya ramadhan ni hili binabdh albattalin kwa kuwatupilia mbali watu wavivu achana nao unajua pana watu wavivu wa mambo ya khairat na mambo ya dini wakwepe katika ramadhani anza kujiandaa kuwakwepa kwa sababu ukiandamana nao watu hao watakufelisha maulama wanasema binabdhil battalin kwa kuwatupilia mbali watu wavivu katika dini na badala yake wa musahabati ahli lhimma na kusuhubiana na watu wenye juhudi za hali ya juu katika dini watu wenye kupenda ibada ambao ukikaa nao watakutia moyo watakuhamasisha kwenye kufunga kutoa sadaka kusoma Qur'an qiyamul layl atakwambia twenzetu bwana kwenye tarawih usijai nitakupitia shekhi si una kipando nitakupa lifti usilale kaka twenzetu hao ndio marafiki zako hao ama wale watu wakula tu na maskani waepuke katika maandalizi ya kujiandaa na Ramadhan ni kuwaepuka wavivu na kushikamana na watu wenye juhudi bal bil khuruji min al khusumat wal mushahanat kujiandaa na ramadhani vile vile ni kwa kuachana na magomvi na mizozo mambo ya mabifu pana watu hawasalimiani hawaongei chuki vifundo kwa mambo ya kipuzi kabisa katika maana ya kujiandaa na ramadhani ni kuyafuta mambo haya tuingie katika ramadhani tukiwa safi bila chuki vifundo ikiwa tunasalimiana tunaonyeshana bashasha tunasimama pamoja kwenye kuswali swala za faradhi tarawih qiyamu layl wa hakadha bali wanasema ulama miongoni mwa maana ya kujiandaa na ramadhan biinha'il a'mali allati yashukku ma'aha as-siyam jambo muhimu sana ili kwa wafanyakazi wanatuambia ulama katika maana ya kujiandaa na, na ramadhani biinhai al-a'mal ni kuziacha zile kazi allati kazi ambazo yashuku maaha asiyam inakuwa nzito pamoja na hizo kazi funga kuna makazi magumu ambayo kama hukuchunga unakula mchana wa Ramadhani kwa sababu ya ugumu wa kazi wako watu hao kazi ngumu Ramadhani ikifika mchana anasema ah nimetepeta shekhi sitoboi anakwenda kunywa maji au anatafuta chakula anakula kazi ngumu anayoifanya katika ramadhani imemfanya kushindwa kufunga anaacha faradhi ya lazima juu yake bila udhuru wa kisheria maana kazi ngumu sio udhuru masaba walikuwa wanakwenda kwenye jihadi katika ramadhani na walikuwa hawafungulii Allahumma wale ambao ila wale ambao wametoka nje ya miji watafungua kama wasafiri sasa tunaelekezwa na wanawachuoni katika maana ya kujiandaa na ramadhani ni kujiepusha na makazi magumu magumu ambayo inawezekana ikawa ngumu pamoja na kazi hizo saum tafuta asbabu nyepesi na muwe na tabia ya kujipanga ramadhani ni mwezi mmoja tu kwenye mwaka mzima na ukiudiriki mwezi huo katika mwaka fulani hakuna mwenye garantii kwamba atajiriki mwaka mwingine kwa hivyo kujipanga katika mambo kama haya ya kimsimu ni jambo linawezekana kwa hivyo jipange kwenye shughuli zako chagua kazi katika ramadhan kazi ambayo itakufanya ufungue au saumu yako iingie matatani hata wewe mwenyewe unajiambia hivi nimefunga kweli kweli ah leo sidhani hapana jiepushe na kazi hizo ni nasaha za wanawachuoni hizo kwa kiasi unachoweza na kuna watu masha Allah wana salaba pamoja kwamba wana kazi ngumu hana kazi nyingine lakini atafanya kazi hiyo na atafunga pengine atapunguza masaa tu kama alikuwa anafanya masaa mbili atafanya masaa nane au masaa saba au akifanya huko wanapumzika wako vidume hao wenye kuliweza hilo waendelee pengine hana kazi nyingine tunasema mtu mwenye, we, mwenye uwezo wa kuchagua kuna kazi hii na hii chagua kazi yenye afadhali yenye usahali ambayo haitokuwa ngumu pamoja na kazi hiyo saumu ayuha nasu ibadallah miongoni mwa mambo ambayo atakiwa muislamu kujiandaa nayo sana katika ramadhan ayuhannas wa min a'zami ma yasta'iddu lahu almuslimu ba'da dukhuli ramadhan alqiyamu biadai faridati llahi fihi wa hiya saum miongoni mwa mambo makubwa yani jambo kubwa kabisa ambalo muislamu anajiandaa nalo baada ya kuingia ramadhan ni kusimama na kutekeleza faradhi ya Allah alqiyamu biadai faridhati llah ni sisi kusimama kutekeleza faradhi ya Allah fihi ndani ya Ramadhan wa hiya saum faradhi hiyo si nyingine wallah ni funga tusimame kidete kufunga saumu ya Ramadhan na tusifanye mchezo katika jambo hili tusitafute visingizio ambavyo hatuna sisi ukajitia maradhi kutafuta safari zisizokuwa na, na umuhimu wowote huna sababu ya kusafiri hakuna dharura hiyo wala hakuna haja unasafiri tu ili upate ruhusa ya kula watu wengi wanafanya hivyo na watu wengi wanajitia maradhi katika mwezi wa Ramadhan wale wenye kuumwa kweli wana, wana udhuru hao wale wenye udhuru wa safari kweli wana udhuru hao nazungumza wale wenye kutafuta visingizio usiichezee faradhi ya Allah faradhi ya kufunga wallahu ta'ala a'la wa a'lam alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah muhammad ibn abdullah wa ala alihi wa ashabihi alkiram ajma'in ndugu zangu waislam siyamu ramadhan kama inavyoelezwa na fuqaha fardhun ala kulli muslimin funga ya ramadhani ndugu zangu waislamu ni faradhi juu ya kila muislam awe mwanaume au mwanamke balighin aliyekuwa baligh aliyefikia umri wa baligh aqilin mwenye akili timamu muqimin aliye ndani ya mji wake kwa maana asiyekuwa msafiri qadirin ala sawm mwenye uwezo wa kufunga kwa maana hana kizuizi cha kumzuilia kufunga muislamu kama huyu kwa vidhibiti hivi ni wajibu juu yake saumu na uwajibu wa kufunga barakallahu fikum umethibiti kwa adilla za kujitosheleza adillatin min alkitabi wassunna wa ijma'i umma saumu ya ramadhan wajibu wake umethibiti kwa dalili za Qur'ani dalili za sunna kadhalika makubaliano ya wanawazuoni nyie mnaisoma suratul baqara imeeleza uwajibu wa funga ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun al-ayat min alaya kutiba كتب عليكم ay furida فرض عليكم imefaradhishwa juu yenu funga lakini katika mtiririko aya hii kule chini Allah akasema tena faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu na yeyote ambaye atauhudhuria miongoni mwenu mwezi wa ramadhani falyasumhu na ufunge kwa lazima fi'lu amr fi'lu al-mudari' maqrunun bilam al-amr ni fi'lu ya mudari' imeambatanishwa na lamu ya amr falyasumhu na ufunge mwezi huo wa Ramadhani muda wa kuwa amediriki Ramadhani faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu al-imam al-alim ibn kathir anasema ay man shahida istihlal Ramadhan maana yake hapa ni yule aliyeshuhudilia kuandama kwa Ramadhan wa huwa muqimun sahihul badani na hali mtu huyo ni mwenyeji yuko kwenye mji wake sio msafiri sahihul badani mzima wa kiwiliwili anasema ibn kathir rahimahullahu ta'ala mfano wa mtu huyu wajaba alayhi siyam inawajibika juu yake kufunga ndio maana ya aya faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu ukichilia mbali Qur'an sunna ya mtume alayhi salatu wasalam imeelezea uwajibu wa funga hadith ibn Umar fi sahihain wengi wenu mmehifadhi hadithi Abdullah ibn Umar katika sahihi mbili qala alayhi salatu wassalam buniya alislamu ala khamsin katika zile nguzo tano zilizotajwa na hadithi hii ikatajwa wa saumi ramadhan na funga ya ramadhan ni nguzo hiyo ambayo uislamu umejengwa juu yake bali ijmaa makubaliano ya wanawazuoni wa Kiislamu wote wamekubaliana juu ya uwajibu wa kufunga ramadhan kwa watu ambao wana vigezo nilivyovitaja muslimun balighun aqilun muqimun qadirun ala saum ijma' imesimama ni lazima mtu kama huyu wafunge alimamu ibn qudama rahimahullahu ta'ala sahibu al katika kitabu chake al-mughni juzuu ya 3 sahifa 85 anasema rahimahullahu ta'ala waqad ajma'at al-ummatu ijma'an dhahiran yani hata wapumbavu wanaijua laqad ajma'atul umma kwa hakika umekubaliana umma si makubaliano ya kujificha labda ni wale wenye elimu kubwa tu ndio wanajua asema rahimahullah ijma'an dhahiran makubaliano yaliyodhihiri khawasun nas wa awamuhum ya'rifunaha watu maalum na watu wa kawaida katika waislamu wanayajua hayo makubaliano ya uwajibu wa kufunga ramadhani anasema wamekubaliana wote hao kwa makubaliano ya dhahir ala wujubi siami ramadhani juu ya uwajibu wa kufunga ramadhani kisha anasema wa ala man ankara wujubahu kafar na wamekubaliana juu ya yule ambaye ameupinga uwajibu wa ramadhani huyu amekufuru kama kuna mtu anaupinga uwajibu wa Ramadhani ajue kwamba anapinga jambo ambalo lajulikana kwenye dini yetu bila hata ya kusoma waislamu wote wanajua unalipinga jambo ambalo ni dharuriyun unakufuru kwa hivyo tuwafunga kwa sababu tumefaradhishiwa na wala hatufungi kwa sababu funga inasaidia katika afya ikawa adila zote hizo hujazielewa lakini bwana daktari huko mzungu huko ndio umemuelewa saumu nayo ni nzuri kwa diet kwa hivyo ukawa unatafuta mwili hapa kupunguza mwili kwa sababu ya funga ndio hilo tu umelielewa ungelikosa hilo usingefunga la fahamu funga pamoja na mambo ya kiafya ni jambo la faradhi tumefaradhishiwa ni mamoja yapunguza mwili au yaongeza mwili hayo hayana mahusiano na sisi tunachokiangalia ni ibada ya Allah tumeisimamisha kwa kiwango gani baada ya kuyasema hayo nataka nihitimishe khutba hii bidhikri mas'alatayn adhimatayn kwa kuyataja masala mawili ambayo ni muhimu kuyasema kwa wakati huu tuliokuwa nao almas'alatu alula masala ya kwanza ni kwamba ufaradhi wa ramadhan umefaradhiwa toka mwaka wa pili hijiria kwa hivyo hii ni ibada kongwe vile vile na katika ibada zilizofaradhiwa muda mrefu uliopita anasema al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala katika sharh al-Muhadhab juzuu ya 6 ukurasa wa 250 anasema sama rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ramadhana 9 sinin al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala Abu Zakaria kwamba alifunga mtume sallallahu alaihi wasallam ramadhani miaka tisa mtume ali salam amejiriki katika uhai wake kufunga ramadhani ndani ya miaka tisa lianahu furidha fi shahri sha'bana fi sanati athaniya min alhijra kwa sababu hii ramadhan saumu ya ramadhan imefaradhishwa katika mwezi wa shaaban mwaka wa pili hijiria mwaka wa pili toka mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuhamia Madina kisha anasema Nawawi rahimahullah watuufia an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi shahri rabi'il awwal na amefariki mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika mwezi wa rabi'il awwal mwezi wa mfungo sita sanata 11 min al-hijra mwaka wa 11 hijiria ndio mwaka aliofariki mtume alayhi salam kwa hivyo tangu mwaka wa pili hijiria mtume sallallahu alaihi wa ali wasallam anafunga ramadhan amediriki kufunga ramadhani tisa kwa hivyo hii saumu ya ramadhan ni katika ibada kongwe katika uislamu imefaradhiwa mwaka wa pili hijiria toka mtume sallallahu alaihi wa ali wasallam kuhamia Madina hili ni jambo zuri la kihistoria ulijue lakini jambo jingine almas'alatu thania ambayo tunayataja hapa kwa ufupi mata yajibu siyamu shahri ramadhan wakati gani basi kunawajibika kufunga ramadhan hii ramadhan ambayo tuizungumzia panawajibika kuianza kufunga wakati gani wanasema ulama wayajibu saumu ramadhan na inawajibika saumu ya ramadhan biruyati hilalihi kwa kuonekana muandamo wake kuonekana mwezi wa kuingia ramadhan na hii ni katika ile siku ya 29 kama vile usiku wa leo mwezi ukiandama basi watu watafunga kwa sababu mwezi umeandama au ikmali iddata shaabani 30 au kwa kukamilisha hesabu kamili ya shaabani siku 30 kwa hivyo saumu ya ramadhan barakallahu fik inaanza kwa kuonekana mwezi muandamo ukaandama katika usiku wa tarehe 30 ya Shaaban watu wakauona mwezi watafunga kwa sababu mwezi umeonekana haukuonekana katika ile siku kutazama mwezi mtakamilisha hesabu ya mwezi 30 maana katika miezi ya Kiislamu hakuna mwezi una 31 miezi ya Kiislamu ima 29 au 30 tunapotimiza siku 30 baada ya hapo ni Ramadhani mosi hakuna mjadala kwa hivyo ramadhani kuanza kwake ni kwa sababu ya mambo haya na hili limethibiti fil ahadithi sahiha mfano hadith ibn Umar fi sahihain hadithi Abdullah ibn Umar katika sahihi mbili sahihi Bukhari wa sahihi Muslim qala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam mtume sallallahu alayhi wa alihi anasema idha ra'aytumuhu fasumu wa idha ra'aytumuhu fa'ftiru pindi mtakapouona huo mwezi muandamo basi fungeni wa idha raaitumuhu faftiru na pindi mtakapouona na huu ni muandamo wa shawali sasa basi fungueni mwezi wa idi huo kisha anasema alayhi salatu wassalam fa in ghumma alaykum na ikiwa utazibwa juu yenu utajificha juu yenu faqduru lah basi ukadirieni huo mwezi bimaana timize, timizeni hisabu ya mwezi wa Shaabani siku 30 hiyo ni hadithi ya Abdullah ibn Umar fi sahihain wa inda al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala katika sahih imekuja hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu ta'ala anhu hadithi mashuhuri sana قال النبي صلى الله عليه واله وسلم sumu liruyatihi fungeni kwa kuonekana kwake huo mwezi waaftiru liruyatihi na mfungue kwa kuonekana kwake fa in ghubbiya alaikum imekuja lafdhi hilo fa in ghubbiya ay khafiya na ikiwa utafichikana kwenu nyinyi fa akmilu iddata sha'ban basi kamilisheni hesabu ya sha'ban fa in ghubbiya alaikum na ikiwa utafichwa huo mwezi kwenu nyinyi kwa sababu ya mawingu mathalan fa akmilu iddata sha'ban 30 basi kamilisheni idadi ya Shaabani siku 30 hii ni hadithi ya Abi Huraira inda alimam al-Bukhari sasa suala hili la kufunga kwa kuonekana mwezi na kufungua kwa kuonekana mwezi lina mzozo mkubwa sana kuanzia kwenye vitabu vya elmu ukifungua kutubul ulama kutubul furu' vitabu vya kifikihi kutokea zamani mpaka vitabu vya sasa waandishi wa leo pana ikhtilafu kubwa katika jambo hili la mambo ya mwezi muandamu na khilafu hii iko pia baina ya waislamu wa kawaida katika miji yetu ni mamoja hapa katika nchi yetu au nchi nyingine ambazo wako waislamu pana mvutano mkubwa sana kwenye jambo hili la mwezi muandamu kupitia hadithi hii sumu liruyatihi li liruyatihi fungeni kwa kuonekana kwake huo mwezi na fungueni kwa kuonekana kwake huo mwezi tunasema hii ikhtilafu hii kama ilivyokuwa ni ya zamani kongwe itaendelea kuwepo hata sasa na baadaye kwa kuwa sisi hatuna jipya katika dini hii ya Kiislamu elimu ni ile iliyofunzwa na wahai ikashereheshwa na wanawachuoni wetu kwenye vitabu vyao kwa hivyo utasimama utazungumza lakini huwezi kuleta jipya ambalo alimamu Ahmad hakulijua walimamu Shafi'i hakulijua walimamu Malik hakulijua walimamu Abu Hanifa hakulijua na wanawazuoni waliokuwa nyuma yao huwezi ukaja na jipya wewe almuhim tunaegemea kwenye kauli zao kwa kuangalia zile ambazo zimewafiki zaidi dalili sasa kwa dakika chache tu hadithi hii ya Abi Huraira sumu liruyatihi waaftiru liruyatihi alimamu Shaukani rahimahullah alipoitaja hadithi hii kwenye kitabu chake Nailul autar juzuu ya 4 ukurasa wa 194 alimamu Shaukani alipoitaja hadithi hii akazungumza maneno makubwa sana kwa kusema wa hadha na jambo hili la kufunga kwa kuonekana mwezi na kufungua kwa kuonekana mwezi asema wa hadha la yahtassu bi ahli nahiyatin ala jihati al-infirad na jambo hili halihusishwi kwa watu wa upembe fulani juu ya mwelekeo wa kujitegemea wa hadha la yahtassu بأهل ناحية على جهة الانفراد na kauli hii ya mtume alayhi salam aihusiki kwa watu wa upembe fulani kwa, mwe, kwa, kwa mwelekeo wa kujitegemea labda maelekezo haya ya mtume alayhi salam yanawahusu watu fulani wa sehemu fulani tu alimamu shaukani anasema hapana bal bali huwa khitabun likulli man yasluhu lahu min almuslimin bali haya mazungumzo ya mtume ali salam ni mazungumzo likulli man yasluhu lahu kwa kila yule ambaye anasilihi kwa mazungumzo haya min almuslimin miongoni mwa waislamu akaendelea kuna mahala ninapataka tunapahitaji hapo akasema rahimahullah falistidlalu bihi sasa kujenga hoja kupitia hadithi hii على لزوم ahli baladin بلد لغيرهم من أهل البلاد sasa ساس كتوليا hadithi hii على لزوم ruyati ahli baladin juu ya kulazimu muandamo wa watu wa mji fulani lighairihim kuwalazimu watu wengine wa mji mwingine kutolea hadithi hii hoja hii kwamba inalazimu muandamo wa watu wa mji fulani kuwalazimu watu wengine kuitumia hadithi hii katika mwelekeo huu anasema adhharu hili jambo limedhihiri zaidi ndio liko wazi zaidi kwamba muandamo wa watu wa mji fulani utawahusu watu wa miji mingine katika miji ya Kiislamu mtazamo huu alimamu Shaukani rahimahullah anasema ndio uliodhihiri zaidi min alistidlali ala adami alluzum kuliko kujengea hoja hadithi hii juu ya kuto kulazimu kwamba mwezi wa mji fulani hauwalazimu wengine kutumia hadithi hii kwa mtazamo huu wa pili hilo haliko wazi ama liko wazi ni kufanyaje ni kuitumia hadithi hii kwamba muandamo wa mwezi wa watu wa mji fulani utawahusu watu wa mji mwingine na utawalazimu kisha anaendelea nasema li'annahu kwa sababu mambo yalivyo idha raahu ahlu baladin pindi wakiuona huo mwezi muandamo watu wa mji fulani faqad raahu almuslimuna basi kwa hakika ndio wameuona waislamu fayalzamu ghairahum ma lazimahum kwa hiyo kitawalazimu wengine wasiokuwa wao kile ambacho kimewalazimu wao wale waliouona mwezi wanalazimika kufunga na wengine katika waislamu katika mji mwingine zikiwafikia habari na wao inawalazimu kufunga kama watu wa mji huu ambao wameuona huyu nani huyu alimamu shaukani rahimahullahu taala katika nailul awtar madhehebu haya aliyoyataja na kuyatia nguvu ashaukani akisherehesha ile hadithi ya bihuraira sumu liruyatihi wa aftiru liruyatihi haya ni madhhabu ya jumhur wa hadha alqawlu huwa madhhabu jumhur alulama qawli hi aliyoitia nguvu ash-Shawkani rahimahullah ndio qawli ya jumhur ya maulama wa hum Malik nao ni alimam Malik wa Shafi'i na alimam Shafi'i wa Ahmad na Imam Ahmad wa ghayruhum na wengine katika wanawazuoni na ndio inaitwa kauli ya jumhur kwa sababu ni kauli ya hawa kwamba mwezi ukiandama katika mji fulani huo utatosheleza kwa waislamu wote katika miji mingine muda wa kuwa habari zitawafikia bali kauli hii wa huwa tarjihu jam'i min almuhaqqiqin hii kauli hii ya jumhur ndio iliyotiliwa nguvu na kundi kubwa la wanawachuoni wenye kuhakiki masail miongoni mwa hao ni Sheikh islam Ibn Taymiyyah al-Harrani rahimahullah mtasoma baadhi ya kauli zake والامام الشوكاني huyo ambaye tumesoma kauli yake walimam Siddiq Hassan Khan ana kauli hiyo bal al-Imam al-Albani rahimahullah wal-Imam Ibn Baz wao pia madhehebu yao kwamba mwezi ukiandama sehemu moja yajuzu kwa waislamu wengine kuufuata mwezi huo na ndiyo maana ya hadithi sumu liruyatihi wa aftiru liruyatihi wao wanaona ndiyo maana ya hadithi hii inawaenea waislamu wote sio watu wa mji fulani ukitoa mji mwingine lakini pia wakazungumzia hali zilivyo sasa ikiwa jambo haliwezekani kila watu wamejipa mwezi wa mji wao haya masala mengine wana kauli zingine za kwamba ikiwa mambo hayawezekani fungeni na miji yenu lakini kauli yao ya kwanza al-Albani wa Ibn Baz rahmatullahi ta'ala alayhima na watu wengi huchanganya wakisema kwamba wana kauli mbili zenye kukinzana al-Albani wa Ibn Baz kwamba kauli zao za kwanza zinakinzana na kauli zao za pili hazikinzani madhehebu yao ni madhehebu ya jumhur kwamba ahadithi hizi ni amma unapoandama mwezi ndio muandamo wa waislamu wote bila kuzingatia migawanyo ya miji lakini ikiwa jambo limekuwa gumu kama katika zama zenu hizi pana mipaka mingi ya kisiasa mambo ya serikali yameingia kati mamlaka zinakinzana ikiwa jambo haliwezekani basi kila mtu atabakia na mwezi wa kwao kwa ajili ya kuchunga maslahi ya umoja katika nchi zenu sasa hizi ni kauli zao ambazo hazigongani kila kauli ina maana yake hawa ni katika waliorajiisha kauli ya kusema kwamba sumu liruyatihi waaftiru liruyatihi hadithi hizi zinawahusu waislamu wote popote ukiandama mwezi na waislamu wakapata habari wanawajibika kufunga kwa hivyo hawa wanatilia nguvu kauli ya jumhur sasa pana kauli isiyokuwa ya jumhur ahnaf kuna kauli ya hanafia na wengineo ambao wamegawanyika kwenye kauli zao wako ambao wanaona kwamba watafunga pamoja wale ambao miji yao imekaribiana buldanuhum mutaqariba au wale ambao wako katika matlaa moja mawio na machweo mamoja michomozo yao na mizamio yao ya jua inafanana umekaa katika mstari mmoja hawa nao pia watafunga pamoja kwa mwezi mmoja ama wale ambao wako mbali zaidi ya hapo miji haipo karibu na wala hawajakaa kijiografia kwenye mstari mmoja katika kuzama kwa jua na kuchomoza kwa jua watu kama hawa watafunga kila mmoja na mwezi wa mji wake hii ni kauli isiyokuwa ya jumhur kauli ya wengine sasa kwenye kauli hii isiyokuwa ya jumhur ya kusema watu wafunge kwa mujibu wa miji yao kwa sababu miji imeachana au baadhi ya miji haiko katika mstari mmoja Sheikh Islam bin Taimia alikuwa kichallenge mfano wa kauli hizi kwamba watu wasifuatane kwa sababu miji yao imeachana huyu yuko jimbo lile na yule yuko jimbo lile au mambo ya ikhtilafu al eh mazamio na machomozo ya jua yatofautiana wasifuatane alimamu Ibn taymiyah rahimahullahu ta'ala ukisoma majmuu al-fatawa nitamalizia kauli hii alikuwa anayatafiti masala haya kuna maneno hapa nataka uyasikilize yalivyokuwa mazuri yatakusaidia kwenye khilafu hii iliyoko na utafunga wewe hali ni murtahul bal ukisoma majmu'ul fatawa juzuu ya 25 majmu'ul fatawa ya ibn taymiya juzuu ya 25 ukurasa wa 159 anasema rahimahullah idha atabarna haddan tunaanzia hapo ikiwa tutazingatia ukomo wa miji na hapa alikuwa anazungumzia masala ya miandamu ya mwezi kwa ajili ya haji na ramadhan sasa anasema rahimahullah idha atabarna haddan ikiwa tutauzingatia ukomo kwamba mji na mji kuna ukomo kwamba watu wa mji huu hawato tazama mwezi sawa na watu wa mji ule au muandamo wa mji huu hautowahusu watu wa mji ule asema idha atabarna haddan tutakapozingatia ukomo akatolea mfano wa ukomo kama safati alqasri kama vile masafa ya kupunguza swala tukasema labda mathalan kama kuna mji sisi tukienda kwenye mji huo tunalazimika kupunguza swala kwa sababu ya umbali wake basi itakuwa ndiyo ndio ndio dalili hiyo ya kila mmoja wetu kuwa na mwezi wake mji ambao tukisafiri kwenda tunapunguza swala basi haya ni masafa ya kutosheleza kila mmoja kuwa na mwezi wake kauli kama hii tungesema tuitekeleze mwaonaje hapa Tanzania tungekuwa na miezi mingapi kwa kuzingatia masafa ya kupunguza swala sasa natolea mfano Sheikh Islam asema kama safatil qasr kama vile masafa ya kupunguza swala au il aqalim au kwa kuzingatia ukomo wa miji na majimbo kwamba kutoka hapa mpaka pale hili ni jimbo bwana huu ni mji mwingine hii ni nchi nyingine na hapo ni nchi nyingine tukizingatia ukomo ni masafa ya kupunguza swala au ukomo ni majimbo sasa hapa ninapataka maneno yanayokuja anasema rahimahullah fakana rajulun fi akhir almasafa waliqlim wa yansuka wa akharu bainahu wa bainahu وبينه sahmin la yaf'alu dhalika la yaf'alu shay'an min dhalik asema wa hadha laysa min dini almuslimin nataka maana ya Islam yashike hapa anasema fakana rajulun na akawa mtu fulani fi akhir almasafa yuko mwisho wa mji mji wa mbali ambao tukisafiri tunapunguza swala waliqlim au kuna mtu yuko mbali katika jimbo huko jimbo la mbali na sisi mtu kama huyo inapoandama ramadhan shaka anasema fa alayhi an yasum ikawa ni juu yake kufunga wayuftira na akafungua wayansuka na akachinja kama ni udhiya kwa sababu wa muandamo wake huko aliko shaka nasema vituko sasa wa akharu na kuna mtu mwingine bainahu wa bainahu ghalwatu sahmin kuna mtu mwingine baina ya huyo aliyefunga na baina ya huyu mwingine pana kiwango cha kutupa mshale tu ni miji lao ukirusha mshale unaingia kwenye mji mwingine kama vile hali zilivyo katika mipaka angalia hapo na manga tu kwa maana iwe Kenya ni Ramadhani alafu Tanzania Ramadhani bado au Kenya pale ni Idi hapo na manga alafu upande wa Tanzania bado anasema Sheikh Islam akawa mtu mwingine upande wa pili wa mji masafa yaliyoko baina yake na baina ya huyo aliyefunga ni kiwango cha kutupa mshale tu karibu ikawa mtu huyu katika mji mwingine la yafalu shay'a min dhalik hafanyi chochote katika yale ambayo anafanya yule mwenzake hivi ni vituko vya aina gani ikiwa mnatugawanya kimajimbo na kwa nchi itafikia mahali pana watu nchi hii na nchi ile masafa yake ni kutupa mshale tu ukiunyoosha tu ushaingia Kenya na mtu wa Kenya akinyoosha mshale wake ushaingia Tanzania alafu wanaambiwa watu kama hao kila mmoja afunge na mwezi wake Sheikh Islam anasema wa hadha laisa min dini almuslimin na jambo hili si katika dini ya waislamu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah wa hadha laysa min dini almuslimin jambo hili si katika dini ya waislam akaendelea kusema nataka niamalizie maneno yake hapa thumma qala rahimahullahu ta'ala fasawabu wallahu a'lamu kauli ya sawa sawa na Allah ndiyo mjuzi zaidi ma dalla alayhi qawluhu sallallahu alayhi wasallam ni ile kauli ambayo imejulisha juu yake kauli ya mtume sallallahu alaihi wasallam saumukum yauma tasumun funga yenu enyi waislamu eh ni ile siku mnafunga nyote wa fitrukum yauma tuftirun na kufungua kwenu ni ile siku ambayo mnafungua nyote wa adhahakum yauma tudhahun na udhuhia yenu idi yenu ya kuchinja ni ile ambayo nyinyi mnachinja wote shukrani islamu anasema فاذا شهد شاهد ليله الثلاثين من شعبان na pindi akishuhudilia shahidi yoyote akishuhudilia mwenye kuona laila 30 min sha'ban katika usiku wa tarehe 30 ya sha'ban kama leo usiku wa leo insha Allah tukifika akashuhudia mwenye kushuhudia usiku wa 30 min sha'ban annahu raahu kwamba yeye ameuona mwezi bimakanin min alamkina katika ma, katika sehemu miongoni mwa sehemu asema Sheikh Islam qaribun au ba'idun ni mamoja hiyo sehemu ni, ni karibu au mbali wajaba saumu kutawajibika kufunga tukipata habari ya aliyoshuhudia mwezi katika usiku wa tarehe 30 ya Shaaban akasema nimeuona mwezi kwenye sehemu yoyote miongoni mwa sehemu qaribun au baidun ni mamoja hiyo sehemu ni karibu au ni mbali wajaba saumu kutawajibika kufunga kwa kwa maelezo yake hayo wakadhalik na kama hivyo hukumu ni hiyo hiyo idha shahida birru'yati nahara tilka layla atakaposhuhudilia kwa kuona mwezi katika mchana wa usiku ule achilia mbali kutuambia usiku yeye aliuona mwezi lakini mpaka anatufikia sisi ni mchana tayari wa Ramadhani anatuambia mimi usiku wa jana nimeuona mwezi na tayari ni mchana hapo tunakula vitumbua vyetu Shaklisana anasema hapo hapo tutawajibika kujizuia na kula bali akija kutuambia karibia na ghurub karibia na kuzama jua lakini halijazama amekuja jioni kabisa jamani ye eh, usiku wa jana niliuona mwezi uliuona na jua alijazama hapo hapo tunaanza kufunga tunajizuilia anasema rahimahullahu ta'ala wakadhalik idha shahida birru'yati nahara tilka layla na kama hivyo akishuhudilia aliyeona kuona mwezi mchana wa usiku ila alghurub mpaka kuelekea wakati wa kuzama jua lakini alijazama akatuletea habari ya kuonekana mwezi ima mchana au jioni kabla ya kuzama Sheikh Islam anasema fa alaihim ni juu yao hao waislamu imsaku ma baqiya kujizuilia na mundo uliobakia sawaun kana min iqlimin ni mamoja habari hiyo imetokea kwenye jimbo moja au iqlimaini au majimbo mawili sawaun min iqlimin ni mamoja kutokea kwenye katika mji mmoja au iqlimaini au kutoka katika miji miwili ni karibu au ni mbali sasa ndugu zangu twaona kwamba kauli hii ya jumhur inaungwa mkono na hujaj wal adilla lakini pia wahakiki wa mambo ya kifikihi wameielezea kauli hii kwa mifano kama Sheikh Islam bin Taimia kwa haya machache ambayo nimeweza kuyasema hapa lakini pia wepesi wa kutekeleza kauli hii katika zama zetu ikiwa wanawachuoni hawa walizungumza kauli hizi za kuwa na muandamo mmoja kwa waislamu wote katika zama zile za uumu wa mawasiliano kutokea Madina kwenda Sham ni safari ya mwezi mmoja kwa mnyama ambaye anakwenda mbio walizungumza kauli hii kwamba inawezekana waislamu wote wakafunga na mwezi mmoja na hii ni khitabu yao wote hali itakuwaje katika zama za leo ambazo nyinyi mwaziita ni zama za utandawazi Allah ametupa neema ya sisi kufikiwa na habari bali baadhi ya wazungumzaji wanasema si habari tu unaweza ukaona kwa wale wenye kutazama television ukaona location ya mwezi na watu wenye kutazama katika nchi hiyo kwamba wale wanatizama na ni vyombo vya habari rasmi vyenye kusimamiwa na watu wenye weledi sio kama ni, ni redio mbao au televisheni za mchongo ambazo hazijulikani tunazungumzia vyombo rasmi vyenye kusimamiwa na jiha rasmia watu wanaweza wakaona mpaka wale wenye kuangalia mwezi sio mwezi tu wale waangaliaji wanavutizama wanavuruka ruka na kufurahia na mtu anaona namna teknolojia ilivyokuwa mbali katika zama kama hizi jambo hili Allah amejalia lina wepesi kabisa wa kutekelezeka kwa sababu habari zatufikia zikiwa mbichi vipi ukaacha kufunga kwa habari za yakini ambazo wazishuhudia au unazisikia una kwa hoja kwamba mwezi haujaandama katika mji wako lakini jambo jingine kwa sisi wa Tanzania jambo hili sasa hivi si gogoro wala tukhalifu nchi wala tumkhalifu mufti wa nchi nchi yetu yenyewe ina utaratibu wake kwenye mambo ya ibada nchi hii ndio ilivyo usichanganye nchi hii ya Tanzania na nchi zenu huko kwenye mambo ya kiibada kama kuna nchi huko mkitangulia kufunga wengine wakachelewa inaonekana mmemkhalifu mtawala na mmekwenda kinyume na dola basi Tanzania haimo mtoto Tanzania mtoeni kwa sababu hapa tuna utaratibu wa nchi hii wa kikatiba tumepewa uhuru wa kujitosheleza katika mambo ya ibada zetu muda wa kuwa hatuvunji sheria na taratibu na ndiyo maana angalia nchi hii wanafahamu waislamu hawa kuna kundi hutangulia na wengine uchelewa ndio utaratibu wao wenyewe hata tunaposwali Eid hamuoni ulinzi tunaletewa sasa ule ulinzi ni wetu utaikhalifu daula na taratibu za nchi alafu uletewa askari wa kulinde twaletewa na ulinzi tunapewa na vibali vya kuswalia viwanjani vibali unaomba serikalini ukapewa na wale wenye kuswali kesho wanapewa na inafahamika kwamba taasisi zingine za Kiislamu kwenye nchi hii zimepewa uhuru wa kufanya mambo yake kama vile ambayo taasisi kuu kongwe ya Bakwata ilivyokuwa na uhuru katika mambo yake hii ndiyo nchi inavyokwenda kwa hivyo tuna fursa hiyo na kama pana ugumu ulitokea ni huko zamani watu wa sunna wale wa mwanzo walipata misukosuko lakini sasa hivi jambo limekwisha wanajulikana hawa hutangulia hawa huchelewa wala hatujamkhalifu yoyote sio shekhi wa nchi wala rais wa nchi nchi yetu pia inatuletea ina, ina ulinzi na, na pongezi zinatokea katika mamlaka pongezi za Ramadhani kwa watu wenye kufuatilia mambo miaka ya nyuma marais wanatua pongezi kwa watu waliotangulia kufunga au waliotangulia kula Eid ni kuonyesha hakuna mukhalafu wa nchi kwa hivyo jambo la kukhalifu nchi liondoeni lakini la mwisho ambalo namalizia kwa leo jambo hili hapa kwa Tanzania limekuwa ni kama shiar za watu wa sunna ni kama alama ya watu wa sunna wale ambao hufunga na mwezi wa popote wengi wao ni watu wa sunna na jamaa na wale ambao hutegemea mwezi wao tu au rafiki zao wanaowaridhia wengi wao ni makundi ya kisufi na turku zingine za batili hilo limefahamika kiasi ambacho mwezi huu wa popote hapa kwetu unaitwa mwezi wa mawahabi na ule mwezi wa ndani tuujua sisi ni mwezi wa bakwata tunasema hivyo ishakuwa ni miza ni kipambanuzi baina ya watu wa sunna na wengine kwa miaka mingi hatuwezi kuiondoa miza hii tukarudi tena kuchanganyika na masufi labda wao waje katika sunna kingine pana mambo mengi yametokea katika nchi hizi ya kukataa mwezi kwa watu waadilifu kabisa pakasemwa habari za mwezi zimefungwa bali pana habari zimerushwa watu waliambiwa wafungue kwa sababu mwezi umeonekana viongozi wa dini katika nchi hizi someni historia walitangaza watu wafungue alafu wao wakawa wamefunga wanasema wao wenyewe watuambie sisi tuache utaratibu huu ulionyooka ambao uko wazi kidini tunafuata kauli za maulama kwa mujibu wa nchi hatujamkhalifu yoyote lakini tunaona kwamba sunna inadhihiri tutaendelea na msimamo huu muda wa kuwa haujavunja sheria za nchi wala haujavunja umoja wa watu wa sunna umoja wa watu wa sunna umesimama sisi na watu wa bid'a katika nchi hizi tunajulikana kwa hili sasa kama utajitokeza utupasue sisi watu wa sunna wewe ndio unatakiwa ujitathmini sasa ahlusunna sunna wal jamaa katika hili wao wako tofauti na watu wa bid'a masufi njoo wewe sasa hivi na kauli ambayo itapasua hawa watu wa sunna mfano sisi hapa msikitini watujie na kauli tupasuke sisi hapa nani ambaye atakuwa naleta mfarakano katika dini ni wewe ambao unawapasua watu wa sunna ambao wana jambo lao kwa muda mrefu au ni hawa ambao wameshakuwa wazi baina yao na watu wa bid'a haya mambo yanahitaji kutumia fiqh alwaqi' na uhalisia wa mambo kama kweli mnazungumzia umoja wa da'wa na umoja wa waislamu aqulu qawli hadha wabillahi tawfiq mtanisamehe sana hii leo sio khutba imekurubia kuwa muhadhara lakini kwa sababu ya wakati uliokuwa nayo aqulu qawli hadha wabillahi tawfiq wajazakumullahu khairan